Ofeis kai herpeta. Hoi ofeis herpusi, colpuntes heautus. Ho dracon entae hulei. ho hudros entae hudati, he echidna entais petrais, ho aspis entois agrois, ho kerastes entois oikois. Ho tuflinos esti bodas ehusi ho sauros cae salamandra. Hen entoi puri sdozan atopos lecusi. Ho dracon, ofis pterugotos, cteinei tei ekpnoei. Ho basiliskos tois omazi, ophthalmois, hos hoi palaioi pseudos diegunto. Ho scorpios, urae pharmacoodei